Արցախը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունները։ Հայաստան համայկական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ Խարինտա գյուղում կառուցվում է մանկապարտեզ։ Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի պատվիրակությունը։ Ստեփանակերտի փողոցներում եւ պուրակներում բարեկարգման, ցաղկապատման եւ կանաչ գոտիների ընդլայնման աշխատանքներ են տարվում։ Արցախի Պետական համալսարանում դասախոսությամբ հանդես է եկել ամերիկահայ տնտեսագետ, միջազգային տնտեսական իրավունքի մագիստրոս Գևորգ Թորոսյանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 3-ին եւ լույս 4-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 460 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նույն ախբերի համաձայն պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որին բացի բանակի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչներից մասնակցում էին նաև հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում Պաշտպանության բանակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսության անդամները, գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանի գլխավորությամբ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների ռազմական համագործակցությանն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև հանձնաժողովների կողմից բանակի զորամասերում նախատեսվող տեսչական գործընթացներին վերաբերող թեմաներ։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի օղությամբ ակնայից դեպի հարավ արևելք։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Լեռնային Ղարաբաղը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունները։ Եթե սա դրանքներ լինեն, մենք կարձականքենք, ասել է Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է դասարան կրթական ծրագրի մի խումբ ներկայացուցիչների հիմնադիր նախագահ Սուրեն Ալոյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, քննարկվել են Արցախում միջնակարգ կրթությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ դասարան կրթական ծրագրի ներդրումը հանրապետության դպրոցներում արդեն իսկ դրական դերակատարություն է ունենում ուսումնական գործընթացի բարելավմանը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Սուրեն Ալոյանն ասաց, որ Արցախում հանդիպելու են դպրոցների տնօրենների եւ ուսուցիչների հետ քննարկեցինք նախագահի հետ կրթության խաղայնացման նոր մեխանիզմները, որոնք խաղերի միջոցով աշակերտներին կրթությունն էլ ավելի հասանելի, ժամանցային եւ հետաքրքիր են դարձնում քննարկեցինք դասարան քրթական ծրագրի կողմից ստեղծված նոր էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրումը Արցախի դպրոցների համակարգում, որը կօգնի կրթության համար պատասխանատու այրերին մինչև ռազմավարական որոշումներ կայացնելը ուսումնասիրել այդ գործիքի միջոցով տվյալները եւ Երրորդ ուղությունը ինչպես կարող ենք կրճատել հերավորությունը Հայաստանի, Արցախի կամ մարզերի միջև եւ կրթությունը հավասարապես հասանելի դարձնենք ցանկացած երեխայի անկախ իր աշխարհագրական դիրքից կամ սոցիալական կարգավիճակից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ Շուշի շրջանի Խարինտակ գյուղում կառուցվում է մանկապարտեզ։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2015-ի մեկնարկած շինարարությունը ավարտին է մոտենում Խարինդակը կունենա ժամանակակից չափանիշներով կառուցված հարմար ու լուսավոր նախադպրոցական կրթարան, որտեղ կարող են հաճախել ավելի քան 50 երեխա։ Քաղաքաշինության նախարարության տեղհսկիչ Արմեն Բաբայանն աշխատանքների ձգձգման պատճառի մասին տեղեկացնում է։ Շինարարության ընթացքում առաջացած մի շարք հարցեր հողային աշխատանքների հիմնատակի նիշերի փոփոխության հետ կապված այժմ ընթանում են նորմալ Մանկապարտեզի կառուցման նախագիծը ավելի քան 151 միլիոն դրամ է։ Շենքից բացի զբաղեցրած մոտ 2800 քառակուսի մետր տարածքում կկառուցվեն խաղահարապարակներ, կանաչ գոտի, հովանոցներ, ցաղկանոցներ եւ այլն։ Այս ամենն արդեն կառուցված է։ Ընթացքի մեջ է ներքին ու արտաքին հարդարման աշխատանքները։ Միջև ձմեռ կկառուցվի նաև կացայատունը։ Արմեն Բաբայանը նշում է, որ ելնելով տեղանքի ռելիեֆի առանձնահատկությունից առանձին ուշադրությամբ է կատարվում բակի կառուցապատումը։ Մանկապարտեզի տարածքը ռելիեֆից կախված շրջապատված է հենապատերով եւ ձևավոր մետաղական ցանցերով ցանկապատ։ Պետք է ասել, որ մանկապարտեզի անհրաժեշտությունը Քարինտակում խիստ էր զգացվում։ Նախադպրոցական տարիքի 40 երեխաներից միայն 28-ը հնարավորություն ունեին այցելելու մանկապարտեզ։ Շենքային պայմանները թույլ չեն տալիս բոլորին ընդգրկել նախադպրոցական կրթության ծրագրում։ Նոր մանկապարտեզի գործունեությունը վերջնական լուծում կտա խնդրին։ Ի դեպ, քարինտակում ծնունդների տարեկան ցուցանիշը տատանվում է 10-ից 12-ի միջև։ 2016-ին գյուղում ծնունդ է առել 13 երեխա։ Այս տարի, ինչպես տեղեկացնում է գյուղապետ Մխիթար Արուշանյանը, կունենան նույն չափ ծնունդ։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայկական երկու հանրապետությունների հարկային մարմինների միջև համագործակցության ծրագրի շրջանակներում Արցախը այցելել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի պատվիրակությունը կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կարեն Բրուտյանի գլխավորությամբ։ Հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ քննարկվել են համագործակցության ծրագրով նախատեսված մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես փորձի փոխանակում է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հարկային մարմինների կողմից պետական բյուջեի հարկային եկամուտների ավելացման ուղղությունների եւ ռիսկերի բացահայտման գծով իրականացվող վերլուծական եւ հսկողական աշխատանքների մասով։ Երկուստեք կարևորվել է կանխիկ շրջանառությունների եւ փաստաթղթավորման պահանջների պահպանման նկատմամբ ճիշտ հսկողական աշխատանքների իրականացումը, ինչը ստվերային տնտեսության դեմ իրականացող պայքարում էական նշանակություն ունի։ Ստեփանակերտի փողոցներում եւ պուրակներում ակտիվորեն սկսվել են բարեկարգման, ծաղկապատման եւ կանաչ գոտիների ընդլայնման աշխատանքներ։ Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանն ասել է, որ մայրաքաղաքի զբոսայգիներում, պուրակներում եւ սիզամարգերում սկսված է հողի փխրեսման եւ ծաղկասացիների տեղադրման աշխատանքները։ Նրա խոսքով, մինչեւ մայիսի 9-ը նախատեսված է Ստեփանակերտի կենտրոնական հատվածներում տեղադրել 60000 ծաղկասացիլ։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում այսօր Արցախի Պետական համալսանում դասախոսությամբ հանդես է եկել ամերիկահայ տնտեսագետ, միջազգային տնտեսական իրավունքի մագիստրոս Գևորգ Թորոսյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գևորգ Թորոսյանը մոտ 20 տարվա փորձ ունի ներդրումների կառավարման, գործարար միջավայրի բարելավման, մասնավոր հատվածի զարգացման, մրցունակության բարձրացման ոլորտներում։ Արմատներով Արցախցի է Մարտակերտի շրջանի մեծ շեն գյուղից։ Սովորել է Երևանում, ապա տեղափոխվել Վաշինգտոն, որտեղ արդեն 8 տարի է ինչ աշխատում է։ Տնտեսագետը Մայրբուհի դասախոսների եւ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների արչեվ հանդես եկավ Global Ask տարածաշրջանային հաբ Հայաստանի արագընթաց զարգացման տեսլականը թեմայով դասախոսությամբ։ Global Ask լինելով հանդերձ մենք նախ եւ առաջ պետք է զարգանանք տնտեսապես, այսպես սկսեց դասախոսությունը Գևորգ Թորոսյանը։ Ըստ էության շատ կարևոր է որ մենք հնարավորինս Հայաստանի մետատնտեսական հարաբերությունները մեր հարևան երկրների հետ, որոնք են Պարսկաստան, Ռուսաստան, Արաբական աշխարհի երկրներ, Ծեծովի ավազանի երկրներ, Կենտրոնական Ասիայի երկրներ, նախի խասահամ այլ երկրներ։ Եվ դառնալով, եթե ոչ ճանապարհների առումով հապ չեն կարող դառնալ, հապ իսկով որ հասկանում են, հապ այնտեղ հա, որտեղ հաշվում են, հատվում են բազմաթիվ ճանապարհներ։ Եթե ճանապարհների ֆիզիկական ենթակառուցվածքները ավասով չեն կարող դառնալ, գոնե մեր նպատակը պետք է լինի ինտելեկտուալ առումով այդ հապը դառնալ։ Տնտեսագետն անդրադարձավ նաև մակրոտնտեսական քաղաքականությանը, ինչ անել, որ այն նույնպես զարգանա, ինչպիսի քայլեր ձեռնարկել։ Մանավանդ ստեղծում մակրոտնտեսական քաղաքականությունը տվա outsource լավատ Հայաստանի Ղարաբաղի կառավարությունը սա սրանով այդքան չի զբաղվում, նորմալ է։ Տնտեսական քաղաքականության առումով մեր մոտ նորմալ է վիճակը։ Մենք չէ որ մենք ունիկալ երկիր ենք, հիմնականում այս նախին խորհրդային միության երկրներում այս անցումային պետությունը ամենք են դարը 90-ականների օբորժել է ասում դուք չեք իշի երեխեքի։ Սանովեջենի չի, բայց դասախոսության 90-ական թվականներին հայտարարակ հիպերինֆլյացիան բանը որ եղավ, հա փողի արժի զրկում, դե դա սովորածեց որ դրան պետք է լուրջ վերաբերվել։ Դոնորները հա այդ արժույթի միջազգային հիմնադրամ համաշխարհային բանկ շատ ռեսուրսներ դրեց արվեստին վերապատրաստելու կենտրոնական բանկի կադրերին։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որին անդրադարձավ բանախոսը, դա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտն է, ինչպես է այն աշխատում Արցախում եւ որքանով է հետեւողական ապրանքային շուկայում գործող գնային համակարգին տնտեսական մշտական պաշտպանություն ասելով ինչ ենք ասում, այդ մոնոպոլ ամենատարածված տերմինը այդ մոնոպոլաների դեմ պայքար։ Մոնոպոլաները որ ասում են խեղդում են, հա, շատ հարգելի է, ինչին Ղարաբաղում ո՞ն այդ Երևան Հայաստան որ շատ քանացած սաղ արդեն հասկանում են ինչ նկատի ունես։ Դեկան բնական մոնոպոլը, հիմա այն էլ եթե կան գալու մտածած բանման էլի բնական մոնոպոլը դուքին հավաքվում է։ Որակին է գալնա, նիսնա, նոպալա։ Դա դեպքում դրամա Հայաստանում բայց որ Ղարաբաղում է գալու։ Դասախոսության վերջում տնտեսագետը պատասխան է ուսանողների կողմից բարձրացված մի շարք հարցերի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օրերս Սանկտ Պետերբուրգում ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին խիստ սակավ տեղեկատվություն եղավ։ Ինչ տվեց այդ հանդիպումը բանակցային գործընթացին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես հայտնի է, ապրիլյան պատերազմից հետո դադարած բանակցային գործընթացը չի վերսկսվում բացառապես ադրբեջանական կողմի չկամության պատճառով։ Դեռևս անցյալ տարվա ապրիլի 11-ին Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հայկական կողմն առաջ էր քաշել բանակցային գործընթացի վերսկսման առաջին նախապայմանը, այն է առաջնագծում վերահսկման մեխանիզմների տեղադրումը, որից Բաքունց այսօր հրաժարվում է։ Ոստի ինչ նպատակ էր հետապնդում արտգործնախարարների նոր հանդիպումը, արդյոք որևէ փոփոխություն կա Բաքվի նախագծի դիրքորոշման մեջ։ Քաղաքագետ Ռանդ Մելիք Շանազարյանի կարծիքով Արտգործնախարարների հիմնական նպատակը ոչ թե հաստատելն էր նախագահների նախին հանդիպումների պայմանավորվածությունների կատարելու անհրաժեշտությունը, այլ նոր հանդիպում կազմակերպելը պետք է լիներ որպես հիմնական նպատակ եւ որպես բանակցությունները շարունակելու հնարավորություն։ Մենք տեսանք, որ բանակցությունից հետո որևէ նման հայտարարություններ չհնչեցին, բոլոր մեկնաբանությունները խիստ պաշտոնական էին եւ ըստ էության դիվանագիտական, այսպես խիստ համանապակ բառապաշարով։ Նրա համոզմամբ մեր կողմից միամտություն կլիներ այդ հանդիպումից որևէ ակնկալիք ունենալ, որովհետև Բաքուն իր մտայնությունները երբևէ չի էլ թաքցնում։ Ադրբեջանական կողմը հենց հանդիպման օրը հորսադրանքի դիմեց, որի արդյունքում Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորը զոհվել, եւ սա արդեն իսկ միանգամից ցույց էր տալիս, թե Բաքվի դրամատրությունը սպասվող այդ հանդիպմանը եւ ինչպես նաեւ կանխորոշում էր այդ հանդիպման արդյունքները։ Այդուհանդերձ Բաքուն սկսել է խոսել այն մասին, որ պետք է կյանքի կոչվեն Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Սա երկրի մի քաղաքականություն է, թե միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձ։ Ռանդ Մելիք Շանազարյանի գնահատականն ավելի կոշտ է։ Ադրբեջանական կողմը նույնպես սկսել է խոսել այն մասին, որ պետք է կյանքի կոչեն Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, ինչը ներողություն, բայց իսկապես քաղաքական դեմագոգիայի վառ արտահայտությունն է, որտեղ բոլորին հասկանալի եւ հստակ է թե ով է եղել մեր ժողովուրդը այդ պայմանավորվածությունը եւ ինչու մինչ օրս բանակցային գործընթացը չի վերսկսում։ Նկատի ունենալով, որ հանդիպման նախաձեռնությունը պատկանում էր ռուսական կողմին, քաղաքագետն այն համոզմանն է, որ այս հանդիպումն ընդամենը հարգանքի турք էր ռուսական կողմի ջանքերին, արձանագրային ապարդյուն մի հանդիպում, որից պետք է խոստովանել մեր հանրության համար սпасելիքներ էլ չկային։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր մարդասիրական օգնություն կուղարկի Սիրիայում տուժած բնակչությանը։ Մարդասիրական օգնություն ուղարկելու նպատակով Հայաստան համայնքական հիմնադրամին փոխանցելու համար Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությանը կտրամադրվի 43 միլիոն դրամ։ Բաքվում զանգվածային ծեցկրտուք է տեղի ունեցել Թուրքիա եւ Իրանի քաղաքացի վարորդների միջև։ Վիճաբանությունը ցայքել է սրճարանում ճաշելիս։ Վեճը վերաճել է ծեցկրտուքի, որի ժամանակ կողմերը որպես զենք օգտագործել են ձերքի տակ ընկած իրերը աթոռներ, սեղաններ։ Միջադեպի հետևանքով տուժել է 5 մարդ, այդ թվում սրճարանի մատուցողուհին։ Մարզասերների համար այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարել է, որ գրկապած սպասում են, որ Մախաչկալայի Անժիի 31-ամյա դարպասապահ Դավիթ Յուրչենկոն կընդունի իրենց հրավերը եւ կմիանա Հայաստանի ազգային հավաքականին։ Դավիթ Յուրչենկոն նշել է, որ իր համար հաճելի է նման խոսքեր լսելը։ Հենրիխ Մխիթարյանը հնարավորություն ունի պատմություն կերտել Մանչեսթեր Յունայթեդի համար Եվրոպայի լիգայի Սելտայի դեմ կիսաեզրափակիչ խաղում։ Եթե Մխիթարյանը դառնա գոլի հեղինակ, ապա նա կլինի առաջին եւ միակ ֆուտբոլիստը, ով Եվրոպայի լիգայի 5 տարբեր խաղերում դարձել է գոլի հեղինակ նույն խաղարկությունում։ Սելտա Մանչեսթեր Յունայթեդ հանդիպումը կկայանա այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, Հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին, երեկոյան ժամերին եւ գիշերն անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8, ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։